Ezabuli ya 18 Esimi yo mukama Daudi Ninkugonza waitu mukama maani gange Omukama niwe rwazi rwange boma yange murokozi wange Ruwanga wange rwazi rwange bwirukiro bwange ngabo yange Famfe andokora boma yange Ntakiro mukama ankiza ababisha bange. Emiguwa ya rufu ekanturega. Engezi zankukumba kunyita. Emiguwa ya sheoli ekanzinga zinga. Emitego ya rufu ekantanga tanga. Omubushasi bwange nkatakira omukama, nkatakira ruwanga wange kanjuna. akema rwensi ngaye yaulira eiraka lyange okutaga kwange akakuulira ni rwensi yayechuzire ekaneganega nemisingi yamabanga ekajugumba yachundwa kuba akanigara omwika kukamuchunka omunyindo nomuliro guli kurabagira gwamuruga omukanwa yarugwamu amakara gali kumengetuka omuliro eiguru akalinika lyainama omwirima elindindi yaguli batira yakuba omukerubi yaharara yajweremuka amapapa gomuyaga akebunda omwirima ekisikake amutwe bichwi byenjura obusobwe obuli kuraba rabia warugwamu orubale nenshasi zomuliro byaguturana omubitwi byenjura nikwo omukama kuinda omwiguru rukira byona yayatangura eiraka orubale nenshasi zomuliro yarasha emyambi yabatamagya yataishura endabyo yabairukya oruwa wakabukire waitu mukama kawa mazire kunigara muno enyato zenyanja zazoka emisingi yensi yashuruguka oruwa tulikire oruoya omunyindo yayema eiguru akunikirize yankwata yaniya omunyanja engundu akanyura amubisha wamani yanyuguruza baga nabona bankizaaga muno amani bakambunda kirekyo naterwe naku kyonka omukama yambera buhungiro yaziniyam yanteeka ayi yagarwire yankiza kuba akanshemererwa omukama kandongora nkoko oburungi bwange bwabaire buli akandongora kuonderana nokwera kwengaro zange nkekomya amateeka g'omukama tinafakaire kusiga oruwanga wange komya emigenzo yona tinataine na biragiro bye nabaganyamibwa ali wenene na yerindaga entambara harwekyo omukama andongoroire obugorogoki bwange nkoko alikubona okwera kwengaro zange abesigwa obabera mwesigwa omuntu nyakatetere omubera nyakatetere ashemera obanshemere akokobire omukokobera nobona orokora abetoya kyonka abeikuru obatera anzi niko onyakiza etara yange omkama ruhanga wange niwe ombingira omwirima niko kanyina iwe eiye ninditera oroni na ruhanga wange urukuta ninduchoka ruwangogu ebigiro bye bigorogoki bita ekigambo kyomkama tikichwa igambi abangabo yabamungira obona noa katali mukama ruazi noa katali ruhanga waitu niwe ruanga angumisa niwe andinda omurugendo amaguru gange yagachusa agenjaza yanyemereza amabanga tinabakantu niwe anyegesa endashana kangoba akwinika obuta bomulinga mukama okambera ngabo wandokora ogwabulyo gwawe gwandamira wanjuna naba mushongole wampa oburabo obwe yagarwire ebirenge byange kuterera nakati nkaligisa umubisha wange namukwata tinakubukire kuika oruba afire bakawao nkabatunduigura obutaimuka n'abali batirira kuba okampa amaani genda shana abanobaga n'abasiriki omubisha wange okamua okunkubukira abanobaga n'abaita n'abachwa batakira owo kubajuna kyonkataliwo yazokire kubarokora batakira omukama kyonka tiyabaoroire nkabatera nabasasanura nkechuchu etwarwa omuyaga nabashaimura nkeshabo omukihanda okanjuna amaanga agashengi wampa okugalulira abonta amanyaga baba bairubange oroba amazire kumpuliza bati bayinduka bairubange abanyamanga bakangoba ni babandama abanyamanga baawa omwoyo baruga omuboma zaabo nibajugumba omukama asingire ayisirizibwe rwazi rwange asingizibwe ruwanga andokora ruwanga ayanye hororeere amahanga akagayindura bairubange ayantamwize amubisha wange niko okampa okugereera omubisha wange wanyihura abanyamahanga kityo waitu mukama nkwebuge omu mahanga nsingize eibara lyawe enkuru amajuta ye agiya okusinga kwa amani agirira enkuru amajuta ye ekisha Daudi nabayijukurube eirairiona